Alphonse kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabahaye ikaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uramuswa mugambwe sawanya Frodebu aragirizwa kwigungira ko hitunganywa ry'uwo mugambwe bamwe mu bagize inama nshingwa bikorwa y'umugambwe baherutse gusohora urwandiko basaba ko hotumwa ko inama y'abaserukira abandi yihuta kugira ngo hatogwe umuti hakiri kare ibisandugu biherutse gushigwa mu bibanza bitandukanye byo gushiramo imicafu muri komine ya mukaza mu gisagara cya Bujumbura hari aho bisa n'ibidakoreshwa bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu bakabona ko hakenewe kumbure guhimiriza gusumba ku bijyanye n'ingene bikoreshwa muri buca n'andi nkino kuri uyu wa mbere tugaruka ku rukino rwa goluboro rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona turakubitira no mu gihugu cya gana ariko harabera amatora mukuru w'igihugu igihugu gushika ubu gifatwa nk'akarorero muri demokarasi murabyumva mu idonido ry'ano makuru sahwanya afrodebu ku rwego rw'igihugu bagiriza uburongo y'umugambwe Pierre Claver Nahimana kwigungira ko itunganywa ry'umugambwe mu rwandiko rwatewe ku mukono n'abantu icyenda kuri cumi na batanu bagize iyo nama basaba urwego rujeje gukurikirana ibikorwa by'umugambwe gutuma ko inama mu maguru mashya y'abaserukira abandi kugira ngo batore inyishu yicu ico kibazo rirya gahimbare aradusomera ibiri mu rugo rwandiko icyegera cy'umukuru umugambwe sawa nyafurode bu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihe uwo nawe yari akwije ibisabwa n'amategeko inyuma yaho nk'uko biri mu urwo rwandiko nyine watwara umugambwe yarateye agashavu kuri bamwe bamwe mu bagize urwego nshingwabikorwa abagiriza gushyigikira Lawrence Ngendakumana kwitoza muri ico kibanza abo bagize inama nshingwabikorwa bagiriza Piana Himana arongoye umugambwe ko mu matora y'abashingamateka n'abakenguza amateka hamwe n'abajenama b'amakomine yategetse bamwe mu banywanyi b'umugambwe Sawanya gutora abari mu mugambwe uri ku butegetsi bavuga ko ingaruka z'uko utwara umugambwe afata ingingo atabageshije inama ziriko ziribonekeza bati bamwe mu ndongozi z'umugambwe ku rwego rw'amakomine bariko batanga imihoho abagize urwego nshingwabikorwa bagiriza kandi uwutwara umugambwe k'inyuma y'amatora ko atagi inama icegera ciwe Lawrence Ngendakumana kugira ngo batore abava muri uwo mugambwe bashobora kuja mu ntwaro kindi bamwagiriza ngo nuko atashoboye gutuma k'inama inyuma y'amatora kugira ngo barabire hamwe ingene amatora yagenze kandi kugira ngo banagure inzira guhemuka zitashoboye gutinda amatora amatora uko ari atatu arakoze rigiye agahimbare turondeye umukuru w'umugambwe sawa nyafurode bukugira agira icyo ashikirije kuri ibyo yagirizwa Pierre Claver Nahimana yemerera uruganda rwa radio isanganiro kugira icyo ashikirije hanyuma mu masendika y'abigisha naho sendika ihurikiyemo abigisha CPDU kivuga ko hariho abantu batari muri iyo sendika bariko baraburagiza ibikorwa vya sepeduke na cane cane abahurikiye mu runaniko sesona vyashikijwe kuri uwa gatanu n'urongoye sendika sepeduke mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Gerard Niyongabo amenyesha ko sendika yabo yanakumiriwe mu biganiro bijanye na politike y'imishahara kugira kubigisha inama yabereye mu ntara ya Gitega sindikase pedike iratangazwa n’iyinjirira mu itunganywa ryayo n'abantu bo hanze muri uko kwinjirirwa harimwo abarongoye kosesona abo barongoye sosiyete na ibyo bakora ku munsi ku munsi bakaba umenga boshobora no kurengera inzego z'igihugu za leta twihweje ibiriko biraba igitega mu byo bise roterete sur la politique ni ibintu umenga ni iby'akagwi kamwe aho umugwi waruserukira leta n'umugwi wa kosesona aribo bari muri ibyo biganiro leta ikaba yari yarinubye ayandi masendika ibyo bariko bakorera ko document de travail batazishira habona bahamagara abantu mu biganiro batemera gutanga ibyo bariko ko ivyo rero bikaba bitandukanye n'intumbero y'ibwirizwa nshingiro y'itegeko rigenga abakozi statut general des fonctionnaires ni amategeko mpuzamakungu bita convention 87 98 sa 35 bijanye n'ubwigenge bw'amasendika n'ibikurikizwa mu biganiro sendika sepeduc imenyesheje abanywanyi ko ibiriko birabera igitega biraba kosesona na leta bitaraba sendika sepedike mu gutunganya umushahara sendika sepedike imenyesheje ko haterezwa kubanza kumvikanwa urifatirwa ko ry'umushahara ico bita smig hanyuma hagatunganywa umushahara baravye kuco bita parendiciel no kuvuga itunganywa ry'imishahara bafatiye ku madiplome bakaraba itunganywa ry'imishahara bafatiye ku kazi ico bita paramploi de remuneration kabaiza bikagira uburinganire kugira ngo imishahara y'abakozi itunganywe ku buryo butunganiriza bose kuri ivyo urongoye sendika CPDUC yagiriza urunani kosesona Victor Ndabaniwe arurongoye yemeye kugira icyo ashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma isanganiro inama isumba Bujumbura turabandanya n'ano makuru twabateguriye ibisandugu biherutse gushirwaho n'indongozi mu gisagara ca Bujumbura bigenewe gutabwamo imicafu biriko birakoreshwa mu bice bimwe bimwe aho bagenzi bacu bagiye baraca basanze hari aho ibyo bisandugu birimo imicafu ahandi naho ugasanga bigaragara abaganiriye na radio isanganiro bibaza kwigituma utwo dusandugu tudakoreshwa harimwo ko abantu bashobora kuba bataramenya ico dukora bakora cyangwa bataranabimenyera n'inkuru tubaza omeyandu wayo isandugu iri imbere ya zone buyenzi iyiri imbere y'isengero rya penekoti werekeza ku ntahangwa nta micafu irimwo ariko iyiri ahitwa ku izero ry'amabisi umanuka mu bwiza harimo imicafu myinshi harimo mbere n'igunira ryuzuye imicafu yo mu mazu utereye imbere gato werekeza kuri kaminuza y'igihugu ku izero y'amabisi amanuka mu nyakabiga isandugu ihari nta micafu irimwo mbere n'umurumyi ufundikira iyo sandugu ntawe ukiriko isandugu iri impande y'ikiraro gica mu kirere ahatumberanye n'ibara ibarabara la mission cyo kimwe n'iri imbere ya Galerie Elite impande ya Fidodido ziracagatiye imicafu imwe mu micafu itabwamwo ikaba ari amacupa atabora ibitekerezo bikozwe mu mpapuro nk'ibikarato n'imitoto itekegwamo uburobe abo tuhasanze tuganira bakibaza ko igituma abantu batihutira gutaha imicafu ari uko bataramenyera ayo masandugu jewe cyo mbona benshi ntibaravyijukira cane kubera ibintu bishasha batari bamenyere ariko nko ngaho urabona baguma babikura nayo urabona ko ariho imbere ya zone aha barabipakuruye nta bindi byinshi barashira bamaze kubimenyera je ndibaza nta gituma batavyijukiye uyu mugambi abanyagihugu benshi ntawo bamenye nk'umuntu ari mu mw'ibisi ashobora kubwira umukomboyere ngo hagarara ngo ntumwanda aranawuta no mw'ibisi kibandaniriza bagasaba ko hoba amahimiriza kugira abantu batahura akamaro kayo kuza barasasibiriza abantu bakaza barabishyiramo aho butaraboneka bobushiraho kuko burakenewe kabisa imbere mu iterambere kuko urabona iyo abantu babuze aho babi ababishira usanga bagiye barabita hariho hose mugabo ubukubera bimaze kuboneka abantu ntibashobora kubita hariho hose mbere harakenewe ko babagirisha amanama bakanagira amadesante bakaberekaho aho ibyo bikoresho babishize ku bijyanye n'umurumyo sino uvuga ngo watwaye nde cyangwa byagenze gute biraboneka ko woba warigeze kuba uriko nibaza yuko ababijejwe ushirako hama bagaca bagirisha inama bakavuga ati muze musubire hama abanyagihugu kubunga kubungabunga itunga rusange bamenye ko ibi bikoresho bihari ku bwabo no ku magara yabo ayo masandugu akaba yashyizwe mu duce dutandukanye muri zone mukaza hari kuwa cumi na kabiri mu nyonyi n’umwaka kugira ngo tworohereze abantu kuronkaho bata imicafu buraca bugacana ayandi mu nkino urukino rwa goluboro rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona rugakinirwa ku kibuga gifitaniye isano n'igikinirwa k'urukino rwa volleyball rukinwa n'abakomeye bisigurwa n'icegera cy'umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu burundi Cassien biza bigomba amenyesha ko icyo kibuga gipima metero cumi n'umunani z'uburebure hamwe n'imetero icyenda z'ubwaguke kikagabugwa n'agace kari hagati bita zone neutre mu rurimi rw'igifaransa bucarandi nkino na Jean Marie Vianney Ndakumana Urukino goalball rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona rukinirwa ku kibuga gisa n'igikinirwa ko urukino rwa volleyball y'abakomeye ico kibuga kikaba kigabuye mu bice bitandatu bitandukanye ivyo nibishikirizwa na Kasiye biza bigomba nicegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishiramwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi Urukino rwa goalball rukinirwa kuri kiya kibuga gisanzwe gikinirwa ko urukino rw'amaboko volleyball y'abahagaze no kuvuga imetero 18 ku 9 hanyuma co kibuga kibuga kiba giciyemo uduce dutandatu ni ukuvuga ko bagicamo ibice bitandatu by'imetero zitatu zitatu Ivyo bice bikaba bigabuwe mu mice igizwe n'imetero zitandatu. Izo bice rero biragabuye kuva inyuma no kuvuga yuko hari imetero zitatu zinyuma na zitatu zikurikira no kuvuga zitandatu zo hagati na hagati ngereranije nkajya umurongo hagati kubashirifire abakina volley yabahagaze kuva kuri urya murongo uharuye imetero zitatu uja ku ruhande rumwe na zitatu uja ku rundi ruhande zica ziba zitandatu no kuvuga ico kibanza ni kibanza bita zone neutre mu rurimi rw'igifaransa. Bishitse yose umupira ugahagarara muri ico kibanza bita zone netre mu rurimi rw'igifaransa ngo abari ikosa rihanwa kuri penalty nkuko Kasebiza bigomba abandanya abisigura aho rero ni kuvuga yuko umupira uhahagaze hamwe hagize ah, ubutera buhoro buhoro ntuharengane baca bahana kiba penaliti nka kujya ko mu rukino rw'umupira w'amaguru hanyuma kandi ntushobora gutera umupira ngo uce hejuru y'ico gice udakoze hasi naho nyene rica bikosha baca bahana ni ukuvuga ico kibanza ni icy'ingenzi mu rukino rwa goluboro haruhande y'ivyo harakandi gace kari ku ruhande rw'inyuma ako nako ngo niko abakinyi bahagararamwo mu kuzibira umupira kariya gace k'inyuma bazi urukino rwa vore y'abahagaze ni metero zitatu uhereye hariya inyuma hariya bahagarara mu kugira serivisi imwe bita mu rundi rurimi kurivura imetero zitatu rero za hariya niho abakinnyi batonda ni ukuvuga yuko bategereza kuzura aho hantu kuko niho bazibira umupira igoro ringana n'izo metero icenda mwumvise zingana n'ubwaguke bw'ico kibuga uwasanzwe ari cegera c'umuyobozi w'ubuhinga mwishiramu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko umukinyi afise ikibazo mu rukino ko atarekuriwe kuvuga ahubwo ngo abimenyesha abicishije mu kuduza ukuboko kagona neka kubako utari ku kuboko bagaca bakubona barya bita changa officiel canke abahagarikizi umwe akakubaza kandi muri icyo gihe n'umumenyereza wawe nta jambo aba agifise uri mu kibuga ijambo aza kurigira wenyine asabye umwanya wo kubasaba kugira ngo mubanze musohoke hanyuma arico ababwira akibabwire Kasiye biza bigomba amenyesha ko mu gihe c'amahiganwa y'urukino rwa goalball hagize umugwi winjiza ibitsindo cumi uwundi mugwi utarinjiza igitsindo na kimwe muri ico gihe umuhagarikizi acavuza ifirimbi yo kurangiza urukino yahoze arongoye icyo gihugu n'ubugira gatatu bahuriye muri iryo tora ku munsi wa gatanu abo babiri barashize umukono ku rwandiko bemeza ko atanu umwe azohungabanya cyangwa ibyavuye muri yo icyo gihugu cyo muri afurika burengero kikaba gifatwa nk'akarorero muri demokarasi ibindi tubibaze mireye kanyange ico gihugu co muri Afrika y'uburengero gifatwa nk'akarorero muri demokrasi muri Afrika cararongowe n'abakuru b'ibihugu batanu mu myaka mirongo itatu abatavuga rumwe na leta mbere barahabwa kurongora ico gihugu inshuro zitatu igihugu kiri ku za Golfe de Guinée gifise umugwa mukuru Accra kirimo abanyagihugu barenga miliyoni 29 nkuko ibanki y'isi yose bimenyesha ni igihugu caronderewe ukwikukirana Kwame Nkrumah congera kirongorwa na John Rawlings imyaka 200 uyu nawe akaba aherutse gushengera afise imyaka 73 y'amavuko mu ntumbero y'amatora meza umukuru w'igihugu Nana Akufo-Addo nuwo bahiganwa John Dramani Mahama mahama barashize umukono ku munsi wa gatanu ku rwandiko biyemeza ko atanumwe ahungabanya amatora yo kuri uyu wa mbere biyemeza kandi no kwakira ibivuye mu matora atawubihungabanije arakoze miheye kanyange muri repubulika iharanira demokrasi ya kongo naho umukuru w'igihugu felix cisekedi yaramenyesheje ko agiye kuvavanura n'umugambwe wa joseph Kabila yahoze arongoye icyo gihugu mu ijambo ry'iminota irenga mirongo itatu uyu mukuru w'igihugu yaramenyesheje aho ibiganiro byari bigeze n'uwo mugambwe wa kabira ibiganiro byabaye mu kwezi kw'icumi na rimwe guheze muri iryo jambo perezida Tshisekedi yashikirije ko gukorana n’uyu mugambwe muri leta byatumye atarangura imigambi yemereye abanyekongo ikigiye gukurikira nuko acashiraho uwo bituma ya formateur ajeje gushiraho abagize leta nshasha irimo bose ibi navyo bigakogwa mu minsi 30 ishobora kongere kongegwa rimwe ni na hano amakuru twari twabateguriye kuri no mutaga duciye tuyasozerera ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira Alphonse kubw'Imana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma amakuru yarahagarariwe na Ahmed Mutore mwakoze mwebwe mwese mugira umutaga mwiza